Thank you. dua uwe uwe waduh lek mari sarapan cek banter belon eh. dilungkas lak ngelembres numpak becak gawa radiator tak tandak no sebab bocor <laughs> jadi tambahi lah selain lawak kula niki pegawai kantor kantor urusan tanah tapi tanah longsor aku jarang mulai bojoku pore nang timor Gelondong <laughs> iwak klothok digondol kucing ditinggal porek wong wedok mlungker kaya trenggiling Lord No anak ibu paling penting kok dilirik cewek ae pikirane wis kucing bu omalan lengar kaya kucing kering kepari e anak sekolah e ojo sembrono ngene disiplin ayo diutama no disiplin segala bidang ayo dibiasakno supaya keturutan apa sing dikarepen pituture wong tuwa dek ojo sampe lali sekolah sing temen lan sing ati ati mumpung wong tuwa sing kuat banjani nek banjani bokso besok bakal ketun buri mula wong tua di luar cekolan kudu melok ngawasi iku wis dadi kuwate bahan sebab nek anake sampe kliru perjaulan akhire dadi wong gak karo-karo mula anane wong tuwa kepikiran sebab anak yo kliru jalan contone aku biyen berkal tanpa iman akhire dadi lawak saiki keru-keru <laughs> apa sih rek bisa sampai kejar di getno oh cek kaget cek semaput cek semaput kok duitku kok gawang mulai kan lah kendang ini sentimen ya aku soalnya kalang ganteng ya apa Lon aku koyo nom-nomane rai kapur. Lek banyak kendang lon, koyo rai gedek. Guyon-guyon ah. aku ngono jane bawaan kembang lek mlebu nang pasar waduh oleh kotho oleh trase oleh uyah dewek padha kemrubut mbok diroyok ngalor diseret ngidul katokku sampe melorot ini kolorku pedot ngeri ya iki zaman zaman kemajuan macem-macem anane tontonan ayo ningkat nomutu kebudayaan sing jalaran bare atas kepikuran pulang dong wis kang gawean ta ta ทุกข kon sampai yamin ya, kok sik ngedung ae. Mesine wis waya dadi camat aku. <laughs> Aku dadi pecah Dadi pejabat itu gak gampang, Rek. sekolah itu dhuwur. Makanya yang penting cari ilmu pengetahuan. Nek ilmu itu melalui sekolahan, tapi lek pengetahuan melalui melihat, mendengar dan membaca. Nah. <laughs> Untung ngono sing muruki ini. Lah ya apa pirang taun gak rekaman iki mang ngedung wis pating pecotot gak karo. Lah ya apa anyane nyambut gawe ngene iki sapa kleber. Wah tuh pedete sapa iki? Kartoro lu. Apa ngejak-ngejak medet-medet nololo kon iku. Kang ngono mlakumu kok kaya pedet umur seminggu. Lho ajene awak lemu sapa lho? Waduh lemu ngene waduh iki mangane apa ae wong lemu? Mangane ya triplek lho. baut mur aku nyari garjan kok aku dulu tak ngono aku tak niru sebab aku seprono seprene lak kuru eh. sepisan kudu menjaga kesehatan niku mangan kudu diatur hmm, jadi jam 6 mangan jam 7 hmm. mangan jam 8 ah. mangan jam 9 mangan jam 10 meledos dari yang yang banyak makan yang banyak makan tapi mengandung gizi oh, oh. mengandung vitamin vitamin mangan hmm. diatur gak hmm. oleh sembarangan umpama jam 12 siang tetap tiap hari jam 12 siung anu siang hmm. oh. hmm. terus mangan bengi jam mangan tengah bengi. itu tengah itu barek gandol cocok takon Bisa-bisa awamu laru aku gandol mangannya gandul lah melok trek iko kon niku ngono. Waduh gak gak tahu kepethuk. Alah alah kon niku bolak balik kepethuk ayo bendiro campur kok tetan. Wong aku yo mulai nang awak mulai lolo. jare mang ngomong gak tau petuk ngono. Oh, oke okay, dagelan yo model. Kok iso dagelan. Kok iso Awak mulai jombang, jombang, sekolah Surabaya. Waduh, aku ini baru atau aku. Lelah yo, Surabaya, ciri wanti lelewa gino mati. Oh, polosar kawi dah. Lah iya kadang-kadang lak ngono ta. Oh iya. Waduh, sih. Perlu ana bajone. Loh. Lare. Iki mah lho jarene mah lho. Sor meja ana ulan. Lah iya sor ulan mejane padha ae. Yo gelo wis leren teko siswa. Dai <laughs> ki maru tolong agung iya. Gak masalah. Warung lesehan jo gelo. Wah, dodole wong masak aku ro dodol dodol cono. Wah, dodol sarung iku lawak iku jenenge ngawur ae. Oh, panganan. Karo panganan ya pecel, kare. Waduh, betul betul sembarang wongkul kan. Masih ada daging gak dirisi. Iya gajah wongkul. Enak sepur wongkul. Mangan ben gandul kabeh ngono ya. Enggak tak dongakno. Iya ya lah. Oh nyambut gawe sing penting di di si print. Nah. Pinter, menim lebu esuk ya, le. aku wis teka ta yo apa wis gerang kono lah yo nyambut gawe sing temen kan mung wis suwe nduk kene lho wis mang gak nemu lho gak nemu lho apa sih lho embuh lho opo apa cari kok kok mangno kaya wong nek kok nemu aku kek ono ngono lho aku iki ojo oh, jagakno nyambut gawe yo untuku ilang lho heh untu untu ojo kuatir nanggonku tak ganti untune apa untune ondo iya enak <laughs> mangan iku. Enggak penekan. Apa untuk sing cilik? Untuk cilik. Iki timun. Ha iku apik. Untune tikus. Ya, enak lho. Apa? Gadoan sego. Mangan apa? Mangan gedhek kaya ngono lho. Lah ya apa untu iku goyang, iku kabeli pedot. Lho gak ngono iki apa sih elektro kaya apa kok. Tak ngono ya diganti diganti mang. Periksa no nang PLN. Iya tambah setrum lho kono ngono. Ono dokter eh. gigi. Kok dapak nangko. Ya paling untung iku ya dijabuti dintekno. Dintekno marune pongor ya. <laughs> Ya sapa cari Pak dokter kono tamat. Tapi mulai cek menyonyo ngono aku iki. Lho, bojomu gak melok ta? Wis warni ndek omah. Lho kok panggil nginane kepethuk gak ngono. Siapa? Kok siji saiki rambut itu kok kaya kita cilik. Ya iku lho kon karo winganane musibah rumah tangga aku kenapa? ya karena bujiku suarni kenapa? porek jiat jaluan aku kalau rambutnya ya sarang tak hitung 16 bumbu rambutnya <laughs> ya eh, terus hati ya kuning gak kuning ireng gak ireng iya sih? iya jalu kreting ya dituruti apa karena wong itu dituruti kreting lah wong lemu rambutnya ketel di pantas gak aku jaluk kreting terus semula kuru saya gak kuru tapi saya kita gebui lemu ada <laughs> itu Iku galemmu iku abomet arane. Ya, tapi suwe-suwe saiki bentet sekne ngono lho. Terus ya apa critane? Critane njaluk kriting tak kritingno wong lanang, gandul duwe aku mulai iku. Iya, total mentok papat. <laughs> Mentok, mentok papat payu peslawe. Terus tak jak nang ngone kapsalon iku. Heeh. Ha sing kapsalone ya awak dhewe iku kanca jelek, elek kanca-kanca to lho. Iya, sing murah. <laughs> Terus eh, terus ya apa? Terus tak kon garap ambek iku jenenge Rudi. Oh, bojomu dikon garap. iki kartolo ngomong apa sih kok <laughs> Lah rambute tak kon garap lho. Nanti ngomong awakmu dhewe. Mebu karo dhek mebu blen. Tekan kapsalo di teko. Siapa nama Mas? Garapen mbuh aku ngono. Iya. Ya terus mari mari ono cuwanda iku kaya kecap lho jeneng rambut iku. Oh iku tir. Oh tir. <laughs> Ala kriting lho. Oh tak, tak pikir. Terus apa? Mari ngono terus kriting ditutup kekep. Yo kok kekep ya wis, Mas. <laughs> Alat Oh iya salat mana? Salat pemanas itu lho. Mari ditutupi. Nah, ditinggal mlebu mangan lali loh. Hmm. Tak dintas. Mari no. Dibuka dadak nomor 2 dolen ta. Wes. Nuwaris bengi ini ngone kono studio. Anu, kap salon terus mari. Saya tak mulai. Mau aku sin, gak mulai, aku gak mulai. Mampir toko cat aku. Terus toko cat. Soal apa nopo? Tak chat bojoku. <laughs> Dicat apa? Ireng sindukor, ndukur iringane pote. Tak ajak mule. Manut gatek sapa didol iki. <laughs> Eh, bojoku kowe manut gatek aku ngono. Mangane nang wong wedek ya bojoku itu plus ya. Nah, Ngomong oh, aja wong Lah ya Ong wedok kudu teplo ah, Tepo seliro Nah tepo tepak seliro awak Aku pedan nunung iku apa kaitane karo aku denon wong lanang kudu iso mimpin wong wedok nah, bener ya met saiki nyambut cah iku banyak ya kudu hati-hati kudu sing aktif ah sing aktif reaktif mm, untuk meningkatkan karir kita bersama waduh bahasa dunia suwa banget kita harus belajar tolong oh ya tapi namanya begini mas ya wah iku omongan manfaat mana namanya iku Uh, iya. Halo rekan-rekan, waduh banter iki wah cara kene ini rekaman nyer ngene lho safari are iya sapi sapi sapi oh, lho panggiling. kok njek melawak ae kan waduh masih melawak apa jadi lawakmu apa panganan nopo lawak awakmu apa lah aku sama perhaluan dadi apa nang ngene iki dadi apa lho aku lak mari yo gagelan kok Iya, saiki. Tapi no oma. Oma kuwi lak ambane setengah hektar. Iya, wah. Lho lho lho. Bar, lha tak gawe tambak. Lho lho. Turuku saiki aji. Oh. Turun ndi kon? Isor tol. Oma nah, dibongkar ya. Oma tambak dek kon isor tol iku gak kuali. Lah enak isa kene pas. Setengah hektar iku aku golek wong duduk. Duduk kan diduduk kan nganggur. Ya nganggur aku iki. Oh, lah wong Surabaya ya. Nah, terus mau duduk, mau duduk lah mau kan. <laughs> Oh, tak banteng sak karo. Ngomong kak karo-karuan, setelah tak duduk, hmm. terus tak joki banyu. Wow. Kurang ember. Wis ana ne rong prautu tangki. Wow. Wis tak prautu-prautu ni tak cemplungno sisan. Iku jenenge kecelakaan goblok. Bareng tak ingoni wa apa iku banteng anak-anak ra iku. Oh, nenek, nenek, nenek. Nenek, nenek. Kartolo iku wah. Nenek, nenek. Nenek. Bareng ojok banyu lho. <laughs> Apa apa sih Mbah dibayar Banyul lah nih kok. <laughs> Lali aku nih. Iya, hmm. setelah jam 1 malam. Wah, terdengar suara kejobor. Waduh. Wah, iwak banteng mencolot ri. Bukan, bukan. Ikan banteng melompat. Tutu. Lah apa? apa? Mbokmu kelelep, Mas. Cek. <laughs> Lah. Oh, Pak Kayak apa? jeguke tenele cek kedulung. Lah apa? Mbokne kanca ketem belum? Tak hmm. tulungi. Mbok oh, yo nglutus oh. ayo. Lah iya, tuwek-tuwek maju. Iya. Apa wae semen mbek kono riri bareng tak tulungi dadak ngomong ngene. Yo apa bahasa Inggris. Oh, sorry, sorry, sorry. Tak sorry sorry ku. Tolong ri, tolong ri ngono lho. Lah kok ngono? Ni sore yo kita entol ri. Sabar yo jane Bareng tak angkat nunjuk nangis. Lah mak ku Iya, nangis dulu. Tak tahan Tapi men gak melo. Ah. Tapi ngomong ini. Kepangge nak selamat mboten. Ya nak kepethuk ae. Mbok tukokno wedhus lanang. Hmm. Wah, terus kaya apa? Ya ben ngancani makmu nek melek bengi ta. Sapariku. Kon ku tak kadakno di celatu temen lho. Tapi mbokmu iku masih tuwa sehat. Loh, delok ta iki mau nganggo jarik mangan jagung entek 20 wingi nane. Wis apa? Padahal kan untune. Yo kuat anjene. Iya nek mangan iku dideplok dhisik. Deplok. Kayak banyu nek nah. Iya. Wis dilotek lambene mbokmu dilotek. <laughs> Sangat nodel ben. Dari niku upamane tak hormati makanan mbokmu lek apa-apa sih? Gak Apa-apa teman. Iya, upamane tak kei roti tabin. gelem gelem meneng ngalim doyan doyan kok aku yo mo lho malah roti kabine enak ri roti ki apa roti ki makanan kap kap iku Bin. ben ya doyan nah mbok miku roti dicampur ben <laughs> sari sapari ki yo uncal kono cek kapok aku sampe gak iso ngomong <laughs> Iku apa ya. Lah iya. Tapi ben dipakne wong tuwa lho. Lah kok ngono sik angkumu rek, wong aku ana kerepotan ya gelem bantu. Lah kok aku mari ngedokno lemah. Oh, ngedokno lemah anakmu ta? ngomong anakmu sapa? Bareng ngedokno lemah, genteng-genteng. Genteng apa sih kok niku lho? Lho, gentengnya asale apa sih? Lemah. Lah iya ngedokno lemah. <laughs> enak nanti ngeduk krewek ngono lho masjid ku gendeng tak dukno jangan tak beton no mas ku waduh kok gitu wae yo di beton diapakno ya di betone sering lah sor po ya ditempeli beton ngono yo cek pating berentul Halo, Arek iki ayo digonang menur wong dino. Iya. Kok sembelarah aku dhewe iki ya perlu metuke kon niku jange golek pekerjaan nganggur ra. Wis ngene awak dhewe selaku seniman, nyambut gawe aja sicit tok rek. Heeh. Kadang-kadang garu-garu lah, garu-garu. Ono memean, taut memean. Lho kok memean ya apa sih? Oleh itu. Oh ya gak oleh. Oleh. Lho. <laughs> Anak marut wedok kan. menang Cuk Menang menang. Kayak motor kantean banyu. Pak Titi. Oh, Pak Titi. Kabeno kabeno dingane Wes wes wes wes. Kayak luak arek kancan. Kan wong ta wergol. Sampeyan niku kenging napa? Kenging kok. niku Samono kengeng nopo? <laughs> Kok kengeng? Eh, padane apa kok kengeng? Nyak. Oh, Sampeyan tiyang. Nyak. Nggih, kula tiyang. Tiang nopo? Jawa. Bojo. Tak pikir, tak pikir tiyang listrik. <laughs> Oh, Jawa. Kula nggih tiyang, Mbak. Tiang nopo sampean? Tiang telepon. <laughs> Nek kula niki tiyang ajeng. Nopo? Tiang bendera. Sampeyan niki? Tiang roboh. enak kabeh legrek malian enten apa sampean apa kok ngringi ah kok ngringi sih kula niki nangis ngoten kok nangis enten apa sampean tolong napa lho ya apa lho iki tolong ya cekelen cemplungno blumbangmu mak lho iso ya lho iki nek tolong ya aku dicek sing nulung nek wah kon nulung wong wes wis ana wedok pilae koyo ngono itu kan kadang cukup iki aku jeneng sampean sinten nggih kula Narsi oh arek wedok jenenge Naruwi <laughs> Alah, kucing mulai. Kucing remak juga. Sinten, Mbak? Narse. Mak kemut ngene. Eh, lari kopi ku aja takon wong rek isini-sini. Ya mata. Ala, mboten krungu ta? Asmane sinten? Kulo niki Cipto. <laughs> Wedok Cipto. Narse, Narse, wah sampeyan iki takon nggih mulut mawon. Narse. Narse. Kana apa? Enten lho, kok tolong nopo Sampeyan ku sinten jenenge? Kula niki Kartolo, Mbak. Oh, Kartolo. Lah sini Bu, sini siji. Anwen. Bung, kok ngono jeneng Hanwan? Belum ya Sapari. Sapari ari? sini, sini iki. Pulau Ebit. Eh, selamat, selamat. Oh, selamat. Wadah, Pak Roh. Kalau sampean tolong nopo cah selamat. Enten nopo sih? Jaluk apa sih? Kalau niki lak ngeten aku lu lak biyen lak sinden. Oh. Sinden lu kok biyen niku suwoge. Hmm. Mari ngoten niku, kula kebimbang rondo. Oh. Walah, wong sinden kebimbang rondo. Jomplang kebimbang niku lho. kaya wani kebimbang kernet ta apa ngono kok sakjane ngoten nggih kudune kebimbang kernet tapi nah, iya kok telombo iki ya tau kenal aku londone jenenge paham aku sapa paat ri londo paat gak ono sing ono sogol bareng kebimbang ya napa ceritane nonton kebimbang heeh Dunia kula lah kok dintek akan Sani kula oh. melarat Resi Sama dirok Nggak Kula ada tasu Ribet sampai londo ya kan Sik sik jarno kula batu nentek lak mati dewi ku jare. Sami ku kula sampean bina dhewe mawon lho. Nek kono kene gelut wong telu irek. Lah kok gelut? Gendeng mau apa sih? Gunung Sari mawon. Sik eh, coba ayo Pak. Eh, ndelok aku ta kon niku. Wis tak wis arek panjake klebon kaderi, arun, setan, rusak. Kali jangan tak rungokno enak, ngono jajule nyongo enak pisan. Jasa pungane reokan. Kaya ngono lho. Ya wis tapi sing jaran. Dene aku ndate tak sentik ditokmu ngono. ae sembarang itu. Aku lu wong sugih, Tapi gak eh. Eh. wong kemani Ngawur ae. Wong sugih nek kaya aku wong cukup luwe-luwe. Tak kebjok puluhan ewu lumpu kon. gak repot, durung ngatur bojo, durung ngatur anak. Bojo ku lucu rewel bojoku. Nek ngomong bare anak enak, luwes gandes, enak delung ono. Nek ngomong bare aku nyentak nyentak. Wes, wes, wes. Repot bare bojo pedal iku. Nek ngomong gak tau bener. Kali koyo apa engko? Sik sik sik. Hmm. Lapo lapo. Hmm, mulai nyatek. Saya <laughs> ngono sampean niku kok laras ngrungokno reok. Eling nek sampean biyen dadi warak ngono ta. Ya enggak sik. Wong aku wong Surabaya. <laughs> Enggak dek, enggak dek. Mulai kapan pernah aku nyuruh aku dek? Ya mulai saiki. Bener. Delok erong wae gak cocok nyuruh dek. Pamit. Arek gak selamat temen arek. Saiki eh, eh. eh, ngene lho tak kandhani, Bas. Ngene lho ya. Masak arek aku tuh. Aku sih odokmu, Dek. Lho la iya. Lho bas-bas lho. Lho. Apa salahnya? Wong ya. masih gak ono Pak, gak ono Bas. Jenengmu Basman Iya. Oh, Basman ya Bas gak gelem. Sopo yo cah ngono lho. Iya. Ya apa cak cah? Ya biasa itu. Ya Eh biasa, Dek. Ngene lho, saiki tak kandhani. Aja ngene kok tiba, Dek. <laughs> Wis tuwek ndablek temen. Turung trek apa engko? Ngene gak kurang ajar to. Kurang ajar apa ngene lho? Iya apa ya apa. Timbang sampean ngomong dhewe lah enak ana aku. Iya, terus? Saiki soal anakmu iku wis gedhe. Diapakno arek. Dadi cilikno maneh. Ngono gak kurang ajar ngomong ngene iki. Lha apa? Wong anak kok cilik yo maneh lho. Lah sampean yo aneh kok takon anak wis gedhe dikapakno. Bondo ku entek akeh. Terus? Mulane arek iki nek sekolah ayo diawasi. Terus? Penunggak. Terus? Nek aku ngomong be anakmu kon ngewangi anakmu. Ngomong beraku aku tak mentah. Ya kan cerita, kok cek tangen lo, duduknya wangi. Ya apa? Anak kan cuman satu-satunya. Omong kok kayak mama itu apa kok mama? Wah, apa kalau lu? Kok cek tangen dia nak mesti tak sih? Iya iya iya iya. Lah joro si apa enak? Ah, hari yang kecil, hari yang semea ya. SMA apa semaya arek? Karepmu omong-omongmu. Bare anu, arek sekolah SMA. Sama ini aku jadi bapak pirang tahun lo gak ngerti anakmu. SMA. Pemula tak jadi bapak itu bertanggung jawab. Iya weh. Bapak ngelucur kayak bola. <laughs> Arek iki kurang setahun wis lulus. Ya iya. Ah, terus? Terus karepe sampean dikapakno. Ayo arek iki diobong. <laughs> Ya apa tak no? Ngomong itu ya apa yang ngomong Ya diterus kuliah ngerti ya? iya kuliah kuliah. Tapi le aku wong anak wes doa lo pak. Ya lo. Ya apa le anak dirabe no? Kon milih mantu apa bung gak ngono? Yo mantu uang pak. Oh uang. Ya apa? Lah nek aku apa mau milih mantu, kepingin dhewe mantu dokter. Aku sing gak seneng lek dokter iku. Sebab e? Saya apa jam bicarae dibatasi. Lho, Lho lek sore iku dolan Jam bicara 4 sampai 17 lah. Aku lah kapan ngomongnya ambek Oh, padahal wong wong cerewet kok kon ngendene. Lah iya lah bener sih. Eh, wis saiki ngene. Apa? Kepingin duwe mantu uh -uh. pegawai bank. Lah. Bang. Iya. Lah sampean alasane apa kok kepingin mantu duwe bank? Lho, duwe akeh. Pegawai bank. Duwe akeh. Duwe akeh ku nek dhewe ta. Oh iya dhewe. Oh, wis. Wis kene. Apa? Dimantu sopir. Enak, nek lu mau bayar. Aku tidak suka. Loh, kenapa? Lah kapan aku ngomongi ambek mantuku? Dilarang bicara sama sopir, kapan aku ngomongi? Loh, iya. Masalah. Tapi umpama kau ini dia mantu 10 tahun gak ngomong. Gak ngomong, gak ngomong. Soalnya tulisannya dilarang bicara sama sopir. Macam ini kan bisu. Lu lah gak bisu ya apa? Lah saiki sampean ngono ya sampean bisu dhewe ngilokno bojone bisa bisu. Endi arek gurumu anu? Mbok wis balane dhewe, kena bapak apa? aku uh, eh, tes segera Inge, waduh, kan kok gegres? Hei, <laughs> gegres. Lah kok mau kok rame enten napa? Orang Bronto itu dojoyo Iki mang Iki mang sing gara geger masuk ibu tadi Lah napa sih, Bu? Batokmu iku lho. Oh, batuk. <laughs> Batuk Bapak, bapak. Bapak. Lah napa sih, Pak, kok geger? Soal rabi. Ibumu sing cerewet ngene. Loh, saat rabi, saat rabi. Lele mantu ya gak pernah. Oh, masalah mantu. Mm -hmm. Lah sing dimantu akan sinten? Ya kok ana. Lah kapan niku? Eh? eh? Kapan? Loh lah iya aku sih omong-omongan rencana. Si rencana, si rencana. Iya, lawang rencana ya e geger lah. Bapak kepingin mantu nopo? Loh aku pengen mantu ya kayak sopir gak gelem. Gak gelem. Kali bang gak kelem. Gak kelem. Dokter gak kelem. Gak gelem. Terus ya apa mikir apa ya? Ya saat saiki pegawet biasa, Pak. Oh, ngono ya. Lawang sing nglakoni niki kula, lak napa terus kula, Pak. Eh, ngono ya. Nek kita kula, mending kula nek empun wisuda. Oh, Iya. iya. iya. kula kepengin dadi duwe bojo penerbang. Loh. Oh, wong mandak penerbange lak gampang sih, Pak. Iya, Pak. Sing bendine nang kapas kerambung sih. Drudak, drudak, drudak, drudak ngene iki sih. Niku lak tukang terbang. Lho, lah ya apa? Terbang sing miberne lho, sakare napa? Kula lak saged bulan madu di atas lemari. Eh. Ya, apa bulan madu di atas lemari ku, Siti? Di atas pelangi, Bu, terbang terus. Terbang terus, kok Kono nak bulan. Lagi. Kalau bulan bisa ngompol. <laughs> Iya. Iya Oh, ibu nek ngomong ya, Iku lho nyanyiane sing wong ayu-ayu kok ngono sih, Pak. Oh, iku ketinggalan zaman Bapak Mutin. Nanti ngompol bareng ngono. Lah kene ngono, lagune apa ya? Bisa oh. ngomong. Ngomong. Bapak niku sing salah krungon. Ngomong kok. Aku mah ngomong apa? bisa ngomong ya iki lho anakmu iki gak budek sing budek iku sampean aku mah ngomong apa ngompol oh kan kene tin oh. bapakmu dhewe sing gak krungu semborek borek <laughs> eh kok mah gak iki oh. saiki ngene lho tin iki mumpung ana ibu ana bapak nggih kok naiki ati nang ndi sih kula heeh lho nggih kursus kursus apa maneh Lho, di samping kula niki tengene sekolah, niku kan kurikuler njaba. Iya. Nggih. Bapakmu gak ngerti kurikuler. Oh. Napa sih, Pak? Eh, kursus mau. <laughs> Lho, kursus malah menambah pengetahuan. Lho, sama ketinggalan dek kancane. Lah iya. Lah iya. Mas anakmu iki masih wedok pinter. kursus matek matematikaan iki. Oh. <laughs> Masalah. Matematikaan kejam, Bu. Lah <laughs> Apa sih? Ya wis nyatan budal-budalan nang ya. Kata saya ya cek neng durung disangoni barang. Lah ngono ngono. Lah ya kok saya dia dhewe dhewe. Wah, mentak mentak. Tin, sini. Nek ngomong koyo maun. Ini <laughs> lho Tin, kan ada anu, ada bapakmu Tin, pamitan ambil ibu ae ya. Biasa ngepira sih nak? Ya biasa ae pinten bu. Pira sih? Mangatus lah. Waduh. 500 500 napa ning? 500.000. Jarene ambek dikae bayar kursus. Nggih, nggih wayahe bayar niku. Lah yo, pira? 500 ta? Nggih. Pira sih? Niki. Iki dah 500. Heeh, juk juk cek ngene. Hmm. Tak pundi? Di lemari. Oh, mari opo? Mari besi kan. Lu sama. Eh, bisa ngogong ngene lho pisan. Opo? Lu sak ngono apa ose? Eh, anakmu saiki buta kursus. Iya. Lah ngon sak kon bare aku nganggur ta. Nganggur. Ayo nambuhi pandulan. <laughs> balapane akeh ya iki sementara lak mlaku dhisik iku panjak kenangi kandha nonong kok area apa jam-jaman lho ya itu terus yo borongan biasa iku ngono ta aku sampe kesel aku cak bisa mlaku terus ya ora ojekan kok lho kok ni dhuwit ta dhuwit pundi lho sementara ya dipon dhisik sama mang mangan lumut kok mang ana wong masang gendera dienggoki ya ndelok rek digawe ta wong kepaten ya mung lampune lho ya karo. Tandake kopo? Iki kawitane pira kabeh kawitane? Ha 14. 14 iki mang lak gak oleh tanggapan 18. Mm-hmm. Iki wong makane ge 50 tanae dadi ngurangi. <laughs> Apa lho teh wong makan barang. Lho lha ya apa? Jagung godokan iku disepyurno nek padha ae. Eh rasamu makani petik ta. Eh, met awakmu mbek sapari bakal nyenggaki. Engko gendinge dek nasi iki apa engko cek runjungan enak sih. Karo para pengrawit cah, pengrawit cah. omong-omong ngale loh. eh, gending sing api ku celeng merguk ini mogok nah, iya nanya mogok ku merguk kayak tanya mogok kamu undur kan ibu iya yang ku ahli ono lah saya ini lah apa lah cuman aku nanggap lho cak amit lho oh monggang <laughs> monggang kok monggang tiang pundi saya kan Kulo nggih tiyang Jawa Timur sih. Oh, nggih. Ngeten iki dadal napa? Barang iki niki nggih dodol boto nggih dodol wedhi mosok gak melek dik wong wis gamelan wis dodol opo. lho mboten kok niki enten sing mentul nah niki enten sing mentul enten sing mentil nggih kok kon ladene lho rek gendeng iki gamelan iki Lah sampean mental mentul napane? Lah kula kan mboten ngerti, ngeten iki jenenge nopo. Niki gung, gung ya apa sih? Gung. Kok cara Jawa, cara luar iku gung ngono lho. iki lek cara Jawa Timur wetan gom. gom, gom nggih. Niki lak kulit nggih, ngeten niki? Kulit. Kulite napa niki? Niki kulite duren nggih. kulite kacan, iki kulite sapi. Iki kulite wak kahar niki. Wah, kami kancah kok dadak. Niki ngene iki. Jenenge napa niki? Niki lak kula nggih mbok anu cara kasar niku amen lah. Amen. Oh, barang-barang, Mbak. Kok mboten anu lak mboten mboten menyalahi. Oh, nggih. Ayo duper sapa lan. sarapan yo ngene iki. aku lek nyanding arek iki kudu pelu ae. Sadere ta, sadere ne, sadere ne. Nggih, kadang-kadang ditekakken wong sak grup niki. Niki dereng kula kei jeneng grup iki. Niki sementara grup guru-guru tuk Mboten napa-napa, sampeyan iki padha mawon kali melestarikan anu kesenian. Dirak rodok maju rek. Maju. Tapi pun ngomong tok nggih sampeyan tanggap, Dik. Lho, ngomong artis. Wah. Iki kok ketularan gembul sampeyan niki lho. Kok aja kok dagelan ngomongane. Kaum lawak. Iki jinden kula niki anu tek kulon. arek anyar mesti kudu mlalui kula iki. Sret ba iki sret. Oh, si anyar. Hmm, Kok mboten dibuntet mati? <laughs> Oh, gendinge sembarang saged. Saged ya? Wah, ron gending nopo. Niki saged dicoba gendinge. Wis saged ngono niku panjang menange pun komplit gendingane. Nah, iki sing pesen iki nek ditumpak ini. <laughs> apa dari sepeda dicoba lo buat apa kan pula kepingin semerah coba lagi beli apa ayo oh jangan mau kain nah, sing dari jalan sinten sing ireng loro niki jalan iki <laughs> iki jalan lanang wedok ini jalan mau dari jalan tapi nyenggrok ya angel <laughs> eh? uh. Música kok, Dek. Darane gablak kok. Enak niku aku diarani rem semeron. Niki cilik arek suarane mbaung. mbaung? Ini kon niku tambah ngejilokno. Mancane. Percaya aku sinden sampean suarane enak pun, hmm. tapi kudu sliring aja yo. Enggak apa-apa. Enak iku monjak. Wong kula mboten ngerti kok Mas Sliring. <laughs> Tenang gak ngerti jarno. Dek ngene lho lek nyindene aja ngiling-ngiling kenalan sing lawas. Ya napa sih? Barang sing wis wis wis. Oh niku yo. Yo Mas, yo Mas. Aja yo Om, yo Om iku. Nggih. Yo Bang, yo Bang. Mas sanggo liyane iri. Iya. Lah niki seneng kesenian Jawa. Oh, ibu kula malah seneng. Nggih, kesinan niku sembarang niku padha mawon. Nggih. Kabeh mawon iku pokoke sak abas wae. Wah. Asale ngomong gak kenal. Ha iya. Aku di Jepang iki ndak datang bapak di dhewe. Ono mepet ae loh. Sampeyan melok niki napa jeneng sekolah? Lah napa kula mboten sampean teng griya kula mawon. Niki alamate kula tak dhisik nggih. Ngono Bapak. Anu Bapak sampean kereng kali mboke. Oh mboten kok mboke kula mboten ngundang mboke kok. Niki anu niki alamate lurus dagang kelinci niki. Mosok kamu ta wae dhewe sampean gedhe mlebu gang kelinci. Mboten kelinci. Mosone kula mboten. Mosone niki. Sampeyan gelem melok mari. Yang kering. kerinci. Kerinci ini oh, kerinci. Golongannya gunung-gunungan. Oh. Kerinci gunung kerinci. Kerinci ngalor titik nu. Lebu napa buntet nih? No. Balik. Gang, gang kerinci terus kerecek. Kerecek barang nu. Gang kerinci nomor selawe nih. Ah. Kartu nama kulo nge. Oke. Terus sama kasih budaya balik. Lo kulo kulo tak disik langsung. Jalur oh, panjer cak. mlaku. Loh, saiki ditangkep pancen saiki. Lah kendaraan rono, mosok mlaku. Lah kok mantri lah wis. Mantri ke sopir ta kok. Mboten. Sampe nanu pas kendaraan iki, kok tinggal dhuwit nggih. Niki ngenten keamanane barang, Dik. Masih ngenten keamanane luru. Oh nggih. Nggih. Lah napa niku? Ketat ketat sunari ya keamanan. Mboten apa-apa. Ya nyar nyar Gunawan barengan. kabeh niku urusan sampean oh, kan. Tapi mangane wong sak menten kethane iki 14 karo wong telu, wong papat berarti 18. 18. Keamanane telu. Iwak-iwak. Mpun kuwatir, mungkin teng mereka kulos dia ini kotaan. Oh. Kotaan enten? Enten ya ah, mbak, itu bedes. Waduh. apa lo? Masih bedes dipangan ya lo. Iya namanya konsumsi. Nah. Ini kartu namanya. Jadi ini uangnya untuk konsumsi terus aku muda sini ya Rom. <laughs> Sampai ini aku ngerangkep ngerangkep. Gimana pun? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? nomor. Gang kerinci nomor, oh, selawe, lo ini kulkas itu namanya lah, juga cuma coji. Eling eh, tak ini lo, gang kerinci nomor su su suale gitu. Gimana deh? Pun deh. Aja melak di temen lo. Pak, ayo mumpung hari ini seneng kesini ane dewi, ayo Rono, tapi diatur lo, diatur lo, perawitan bareng lo mang. Kosok mikro 14 juga kum. <laughs> Godhe dhewe. Godhe piro ngono? Wis selamat dipikul kembali dhewe. Mari ngono aku lembeng ngono takon niku. Kak, ya ae diangkat dhewe-dhewe kok perhitungane ono. Ah. Eh tak tak kandhani. Kula ono kono mangani jok royoan. Disiplin, ah. disiplin, kelompok ibu. Yo, yo ketua dhisik. Ketua dhisik. Ya ya ya. Golek aku mangan dhisik yo ah. entonge tak tunjukno ae. Oh ya kokot lho. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Bapakmu rut ta iki, Mang? Apa? Bapakmu. Ala kersane wong bapak ae lho. Lho, aja ngono ta. Iku elek-elek oh, ngono wong tuamu tin. Wis tak elek-elek ya apa ta wis iku wong tuamu masih elek ngono bapakmu tin. Nggih, tapi sing kula kira-kira akan sampeyan ana lak senengane anu kesenian gendeng-gendeng. Oh iya. Nah, nggih. Terus Ampun, Bu. Ampun iki nek sisa iki ndi-ndi wong iki? Pimpinane sapa? Pimpinane. Dindi. <laughs> Mungkin saya tak. Gak mantar tadi. Nah, nyimpang kok ini. <laughs> Geng-geng sini. Pimpinan sinten. Geng, ini ibumu. Loh, gini ku. Oh, bu, kalau ini di kangen anak sampai ngeringi. Loh. <laughs> barang niku napa sih mriki iki kanca kula kabeh 14 18 terus terus padhe ditanggap jam-jaman napa menitan napa arep yeah. ta lah niki wau sinten pimpinane sapa kula pimpinane jenenge sampeyan apa kula nggih kartolo kartolo nggih sampeyan cek ijen ta nggih ijen ijen apa nggih bojo ijen met aku tak gak melok garapen dhewe iki <laughs> garapen apa sih gak ngono artine omong iku lho imbang ngono wong ngomong tak oh, ngono. Oke, apene bujangan bujangan. Lho enak e ngono wong jenenge wong mboro iku bujangan kan gak diseneni bojone. Mboro kan mawon Bu enak Bu. Kak iki iki dina pira iki? Sedina nggih. Niki Mulai jam 5 isuk sampai jam 6 sore. Oh nggih. Mboten ngaso. Ya, gak ngaso wong jeneng sedina. Wah, yo mretheke lho lambe. Ah, ngaso nang gak perlu. Lho ya wis sak jam piro? Jam e piro? Iki nang Australia dinyang sak juta lho kok. Sapa? Iki sak jeneng. Jeneng anggape nang Australia lah kowe. <laughs> Mboten Bu Guyon. Pak, aja larang. Ah. Ah. Ngene lho. Wis sak pawe, sak pawe. Wis padane rekaman pira ono. Mrimo. Oh, kok dipadani rekaman mulai iku titik suwe-suwe akeh. Iya, sak jam 6000, 6000 ngono. Umume niki umume bantuan biasa niku. Oh, bantuan. 6000 iku dibagi wong 18 cukup ta? Cukup ta lho. Enggak cukup. Enggak cukup ora. Jam lah sampean nanggap rong dino rong bengi. Sik njuk kalkulator. Njuk kalkulator. Ya piro? <laughs> Tiga setengah lho, Cak. Tiga setengah. Tiga setengah iku pirang jam? Bisa jam. jam. Aku kok ah, kurang. Tiga setengah iku pira sih? 10 10 10. 10 ta? Ah, kok kurang wonge akeh lho wongmu. 50 50. 50. Nggih. Duwe bebekmu ta? Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Oh, dikuwangi. Terserah terserah mun terserah. Ya akeh-akeh 50.000. 15.000. Iki lho, tindane cek maju cek anu drek di bawane ono. Drek. Iya. Kok ditolak drek duwe kok bapak ya, bapakmu duwe ya. celana. Lha iya, lha oh, ndelok. Um, Bapakne celanan mekau. Gendeng tril. Oh, <laughs> gendeng tril. Oh, Nggih. Ana ndak isa ta, Nduk? Nggih, saged. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Narse. Narse. Nggih. Apik jenengmu. Bapakmu sapa jenenge? Bapak kula. <laughs> Lah iya wong aku iki takon, ya wis saiki sak ditarik. Eh ibumu koyo naga potongan. Ae <laughs> gawe pos pos dhisik. Napa nggih? Kenalan bawa bawa bandi. Lho. bawa nang nggih. Iya. Ya sing enak lho ya. Kok nek enak kok tak tambahi sa jek kuatir mung aku ya. Apa mana aku jalan bengok porong. Kok sih wes. Kok niku rok rompimu coplokan rompimu. Ah sampe gara-gara sampean kok. Sembarang sampean mai dupek lho, mai dak. Kadung kandhe entuk nyedek kok Jenjongan lho aku ayo. kakang dayu tole tole apa jujuk ya tole tole kok dinyek ta rek kuat tole mak ibu hmm, remok ibu ibu remok tanduk oh ibu tanduk ting. Ting apa sih kata lo? Kalau mesti nggak jeneng Gadril. Wah. Gadril anggo tol. Gadril. Gadril. Napa? Niku niku wae napa jeneng napa? Gadril. Gadir. Sing lebih enak. Gadir. Gadir ta apa sih? Gadir. Gadir. Gadril. Terus sakniki sampean iso nembang walang kekek. Oh. Walam ketekmu enak walam sami, Bu. Lho, mboten ngoten, mboten isa nggih. Dula Oh, Dula eh, Juli napa, An? Ora bayang. Ora bayang iku Dula Juli. Dula Juli iku sing apa sih kok lali aku. Eh, nang ketok. Gak ngono kok munine kok ora penang ketak ketok iku. Lucu. Lah. Kata lo, kok ki jerongkok nomar lo. Dula Juli. Rewet, rewet. Dula Juli enak. Ayo Dula Juli ya. Eh, oh nanggap. Oh. Eh, eh, lah di mana nambah suwe? Eh wis suwe. <laughs> Dah, suwe kok suwe. Lah iki sing wis lagi Pak. Loh, sik Pak. Lu alas. Cuk menggabruk. <laughs> Hei, hei. Kan kula apa kon ngono kene? Wis kok setan iku sampe nek, Cak. kok mana amin sak iku cacakmu ta? Iki bojo kula, Bu. Bojo kula. Bojomu? Iya, Bu. Iya, bojoku biyen. Wis, kok kaya tembe kecepet. Iya, bojoku biyen mm-hmm. tak tinggal tanpa syarat. Iya, sing sampean cerita mbek aku kok bojone gak ketemu. Aku ngoten zaman iku, ya. Wong wis pernah sampean ganggu. Saiki dunyane entek sampe tinggal mbot ngomong untung kepeduk temu mriki. Berarti sampean wong kok gak tanggung jawab. Sampe pringkilan wis tuwek kok mringkili. Thank <laughs> <laughs> you.